إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤت من لدنه أجرا عظيما Certes, Allah ne laisse personne, fût du poids d'un atome. S'il est une bonne action, il la double et accorde une grosse récompense de sa part. فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا Comment seront-ils quand nous ferons venir de chaque communauté un témoin et que Mohamed nous te ferons venir comme témoin contre ces gens-ci يومئذ يود الذين كفروا وعصوا الرسول لو تسوى بهم الأرض ولا يكتمون الله حديثا Ce jour-là, ceux qui n'ont pas cru et ont désobéi aux messagers préféraient que la terre fût nivelée sur eux, et ils ne seront cachés à Allah aucune parole.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 ولئن أصابكم فضل من الله ليقولنك كأن لم تكن بينكم وبينه مودة يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما Et si c'est une grâce qui vous atteint de la part d'Allah, il se mettra certes à dire, comme s'il n'y avait aucune affection entre vous, et lui, quel dommage.